De gelas glacio en la Arctica maro. De mara glacio devus esti helpo en la shipa trafico en la Arctico, sed novai esplor resultoi pruvas la malon. Ship veturai itineroi farigias pro la iarcento in agia dica glacio pli cae pli ne alireblai. Tio contraustaras al pli fruai esplor resultoi, quiu indicis che ecestos per tio novai pli mal longai itineroi, quiu povus farigi pli favorai alternativoi alla tradizia itineroi, quiu cun ligas la Atlantican cun la Pacifica Oceano. Estas giuste che la Arctica Mara Glazio generale montra signifan mal crescon cae fortan degelon, gelon, sed nova studajo montras che tio ne estas simpla afero, diras la cefa autorino de la studajo de la Scota Associo pri Mars Cienzo. La esplorista Teamo constatis che pro la degelado de la pli maldica glazio pro la climata shangio, liberigas jarcentoin agia dica mara glazio e la arctica oceano lau tiu cele al elaboritai mapoi pri la glacio, tiu dica mara glacio fluas suden, cae creas baroin, cio igas locoin, cie la nord-occidenta paseo pli dangerai cae pli necalculeblai. La nombro de la voyagioi en la Canada Arctico, ec de la jaro 1990, quar obligis, Kai tial en certa regiono la sezono por la shipa trafico estas pli longaj. La esploro tamen montras che grava itineroi estas trafitai de la dangero de la mara che o signifas che mal crescas la nombro de semainoi dum kiui shipoi povas secure traveturi la passeio. La esploristoi constatis che certai voi partoi de la nord-occidenta passeio estas stopitai per glazio. Et se do aliai partoi estas sen glaziai, tio tamen ne estas practicebla comerza itinero se existas certai partoi qui ne estas sen glaziai. qui distingas tiun esploradon – Tio estas che gi ne bazigas sur modeloi. Gi respegulas la factan ship traficon en la Canada Arctico inter la jaroi 2007 kai 2021. Kiu estis eh, kelkai e la plei varma jaroi eg de la comenzo de la registrado de vetero. Quancam la dica glazio povus shaini esti eh, dum tempa problemo, gis gi estos degelinta, la stud estrino indicas che tio ne estas trafa. Tiu mara glacio estas reservuio, cae ne tiel rapide mal aperos. Tiui shangioi de la mara glacio efficas alla homoi qui vivas cae laboras lau longe de nord-occidenta paseo. Tie, La communumoi bezonas la per shipan transporton de nutrajoi cae provizoi. Sen dangera ship trafico, estas do esence grava por ili.